Hari ini adalah hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sayyidul ayam induk dari segala hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih Allah sebagai sayyidul anbiya wal mursalin permukaan bumi tidak sama antara satu dengan yang lain maka bumi yang sedang kita duduki ini adalah bumi yang mulia solat berjamaah di dalam masjid ini 27 rakaat keutamaan dibandingkan kita salat di rumah, di kantor, di tempat yang lain. Maka pemilihan ini dimuliakan oleh orang yang beriman. Di luar sana berapa banyak orang-orang yang hidup sehat sama seperti kita. Tapi mereka tidak ada bersama kita. Dicabut Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar nikmat istiqamah iman dan Islam. Oleh sebab itu, salah satu dari rukun khutbah adalah mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Syukur dengan lidah mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan perbuatan, mengikuti perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, kalau engkau dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, Fas'au ila zikrillah. Bersegeralah mengingat Allah. Wadharul baik. Tinggalkan semua transaksi. Pegawai di kantor dengan urusan menumpuk. Tinggalkan. Pedagang dengan toko dan rukonya. Tinggalkan. Dosen dengan mahasiswanya. Guru dengan santrinya di lokal. Maka Allah mengatakan tinggalkan. Tapi bukan untuk waktu yang lama. Selesai salat. Selesai salat. Idza qudiyatis salah kalau salat sudah dilaksanakan fantashiru fil ard bertebaranlah di atas muka bumi wabtaghu min fadlillah carilah karunia Allah Islam tidak mengajarkan orang duduk berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit oleh sebab itu ketika masuk masjid doanya berbeda dengan doa keluar masjid ketika akan masuk masjid Allahumma ftahli abwaba rahmatik Bukakan untukku pintu rahmat kasih sayangmu Tapi begitu keluar masjid Allahumma ftahli abwaba fadlik Bukakan untukku pintu-pintu karunia rezekimu Tapi jangan lupa Wadhkurullaha kathira Perbanyaklah mengingat Allah La'allakum tuflihun Dengan banyak mengingat Allah maka kamu akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Mengingat bukan hanya sekedar menyebut di ujung lidah di tepi bibir. Mengingat bukan hanya sekedar ada dalam kepala. Mengingat bukan hanya sekedar merenung di dalam hati. Mengingat maknanya berpengaruh terhadap kepribadian. Seorang pedagang mengingat Allah maka dia tidak akan curang dalam timbangannya. Seorang pegawai mengingat Allah, maka dia tidak akan curang, maaf, penipuan. Seorang kepala daerah mengingat Allah, maka dia akan adil kepada rakyatnya. Seorang ustaz, ulama mengingat Allah, maka dia akan amanah dalam fatwanya. Begitulah perumpamaan sampai-sampai Nabi mengatakan, dalam kitab Sahih Al-Bukhari Imam Muhammad Ibnu Ismail Ibni Ibrahim Ibni Al-Mughirah Ibni Al-Barbisbah Al-Bukhari menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mathalul ladzi yadhkurullah perumpamaan orang yang mengingat Allah wal ladzi la yadhkurullah perumpamaan orang yang tidak mengingat Allah kama salil hayy wal mayyit seperti orang hidup dan orang mati. Selama ini kita mengatakan orang hidup adalah orang yang makan, orang hidup adalah orang yang menikah, orang hidup adalah orang yang menerima respon, orang hidup adalah orang yang menerima rangsangan. Menurut hadis ini salah, definisi kita keliru. Orang yang hidup adalah orang yang mengingat Allah. Maka pada saat kita ingat Allah, kita hidup. Tapi ketika kita lalai, kita sudah mati. Sesungguhnya kita sedang sekantor dengan mayat-mayat yang tidak mengingat Allah. Pada hakikatnya kita sedang bertetangga, bersahabat dan na'uzubillah serumah satu tempat tidur dengan bangkai yang tidak mengingat Allah. Makanya seorang muslim sebelum makan dia ingat Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut sebelum matanya terpejam untuk tidur. Sebelum makan dia katakan sependek-pendek ucapan, "Ya gulam, wahai anak kecil," kata Nabi, "Sammillah, ucapkan nama Allah." Bahkan di dalam WC, tempat yang kotor, tempat najis, tetap dia sebut nama Allah sebelum masuk ke dalam. Langkah kaki kiri Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar kota. Jauh. Mungkin akan pulang dalam seminggu sepekan lamanya. Tapi dia niatkan mencari nafkah yang halal. Langkah kanan. Dia sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Krisis kita saat ini bukan krisis politik bukan krisis ekonomi, bukan krisis sosial. Krisis kita adalah krisis orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup, hari ini kita dalam keadaan mengingat Allah, maka kita dianggap hidup. Tapi begitu keluar dari masjid ini, kita kembali kepada aktivitas. Jangan sampai kita berubah menjadi mayat-mayat, mayat berjalan, mayat berkantor, mayat berdagang karena kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seorang pedagang, seorang petani mengingat Allah, maka dia tidak akan suntikkan pewarna tekstil dalam makanan yang dia jual. Dia tidak akan masukkan pengawet mayat dalam tahu tempe yang dia dagangkan. Dia tidak akan curang dalam pekerjaannya. Berbuah daripada lalai hasil dagang, hasil kerja, hasil markup, hasil nepotisme yang haram disuap ke dalam mulut lidah yang memakan yang haram diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang memakan yang haram rajulun ash'as ada seorang laki-laki ash'as rambutnya kusut aghbar berdebu rambutnya kusut dan berdebu karena dia sedang berada di padang Arafah. Dia takut kalau dia mandi nanti rambutnya gugur dia akan bayar dam. Maka dia tidak menyisir rambutnya. Dia biarkan rambutnya kusut dan berdebu. Ya muddu yadaihi sama. Tangannya dia tengadahkan ke langit dan dia memohon kepada Allah, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah." Tapi apa kata Nabi? Doanya tidak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Padahal dia di tanah yang suci Dalam keadaan ibadah yang suci Dalam pakaian yang suci Kenapa doanya tidak dikabulkan Allah Mata'amuhu aram Makanannya aram Masrabuhu aram Minumannya aram Malbasuhu aram Pakaiannya Celananya Kain sarungnya Baju kokonya Dibeli dari uang yang haram Waguziya bil aram Anaknya istrinya dia suapkan makanan yang haram anna yustajabulah apakah mungkin doanya dikabulkan Allah terjerumus ke dalam perbuatan haram penyebabnya adalah karena lalai mengingat Allah subhanahu wa ta'ala jamaah jumat yang dimuliakan Allah hasil dari uang haram itu dibawa ke Makkah Al-Mukarramah ke tanah suci diiring orang banyak dengan doa Allahumma ja'al hajjahu hajjan mabrura jadikan dia memperoleh haji yang mabrur lalu menangis di pintu Ka'bah labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik malaikat menjawab la labbaik wa la sa'daik engkau tidak dapat panggilan dan engkau tidak dapat kebahagiaan engkau tidak dapat balasan zaduka haram karena engkau berangkat dengan uang haram. Apa sebab? Karena ketika mencari nafkah lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu hasil dari kelalaian itu dipakai bersedekah, dipakai berinfak, diwakafkan fisabilillah, diusapkan ke kepala anak yatim. Nabi membantah Inna Allah Ta'ibun Allah maha suci la yaqbalu illa Ta'iban. Allah tidak mau menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa amfiku berinfaklah, wa amfiku bersedekahlah, wa amfiku berwakaflah, wa amfiku berzakatlah min thayyibat yang baik-baik segala yang tidak baik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan dibeli dari pasar dengan akad yang halal, saya beli makanan ini dengan harga 50 ribu rupiah tunai lalu dibawa pulang ke rumah dimasak oleh istri yang solehah dengan doa-doa yang halal disuap masuk ke dalam mulut dengan menyebut nama Allah tapi malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih ternyata ternyata makanan yang halal dalam bentuk fisiknya tapi diperoleh dari lalai mengingat Allah maka makanan itu haram yang haram masuk ke dalam mulut satu piring nasi satu mangkok yang dihidangkan berubah menjadi butiran-butiran darah darah berubah menjadi daging dan dia membalut tulang belulang nabi menegaskan ayyuma lahmin setiap daging nabata min aramin kalau dia tumbuh dari yang haram fannaru aula bi tempatnya lah api neraka jahanam darah masuk ke dalam jantung jantung menyemprotkan darah naik ke otak otak diisi oleh darah haram maka otak yang berisi darah haram otak berpikir pikiran haram otak mengeluarkan ide-ide haram otak oh, bercerita lintasan pikiran, lintasan haram. Kenapa pikiran saya ini haram, haram, haram saja? Saudaraku yang dimuliakan Allah, itu semua berawal dari lalai. Maka berubahlah menjadi darah daging yang haram. Menjadi tangkai jantung yang haram. Menyemprotkan darah yang haram. Naik ke otak dan dia berpikir menjadi yang haram. Oleh sebab itu yang pertama kali masuk neraka bukan kemaluan. Yang pertama masuk neraka bukan kaki. Padahal yang melangkah untuk mencuri kaki. Padahal yang memukul adalah tangan. Padahal yang berzina adalah kemaluan. Tapi yang pertama masuk neraka. La nasfa'am bin nasiyah. Akan kami jerumuskan ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya. Kenapa ubun-ubun? Ubun-ubun otak bagian depan itulah yang berpikir, itulah yang berbuat, itulah yang akan memerintahkan kepada mata. Dia perintahkan ke telinga, dia perintahkan ke tangan dan kaki. Semua urat saraf berada di kepala, kepala itu diisi dengan haram, haram, haram. Mari kita berzikir mengingat Allah, bukan sekedar zikir pagi dan petang, bukan sekedar berzikir beramai-ramai, bukan sekedar berzikir mengejar target 5 ribu, 10 ribu, tapi zikir yang berpengaruh kepada etos kerja, zikir yang berpengaruh kepada perilaku, tidak ada makna lidah yang berzikir, tapi perbuatan-perbuatan orang kafir, tidak ada makna banyak mengucapkan lafaz Allah, tapi ternyata perbuatan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Inna sama'a pendengaran wal basar penglihatan wal fuad hati kullu ulaika kana anhu mas'ula semua akan disoal semua akan ditanya di saat hari ini kita ditanya oleh tuan hakim dituntut oleh tuan jaksa penuntut umum kita tidak pandai bicara tapi kita bisa bayar mereka tuan-tuan pengacara bela saya di pengadilan manusia tapi sampai masanya la yanfa'u malun harta tak berguna wala banun anak tak bisa membantu illa man atallah kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim dengan hati yang bersih dengan hati yang selamat daripada yang haram-haram kemana anak kemana istri di mana saudara yauma yafirrul mar'u min akhi hari itu saudara lari dari saudara kandungnya wa ummihi ibu kandung yang mengandung sembilan bulan sepuluh hari menyusukan dua tahun ibu lari dari anak anak pun tak mampu menolong ibu wa abi ayah yang mencarikan harta halal selama ini ayah pun tidak bisa ditolong oleh anak wa sahibatihi istri buah hati belayan jiwa Hari itu dia tidak mampu menolong Wabani Anak-anak pun semuanya Berlepas diri dari orang tua Mengapa yang selama ini di dunia Saling bantu menolong Hari itu tidak dapat membantu dan menolong Likullim ri'im minhum yawma izin sya'nun yughni Karena setiap orang sibuk Mengurus urusannya Masing-masing Mari kita pikirkan diri kita sejenak Hari ini kita hidup di suatu zaman Zaman Orang lebih banyak memikirkan aib cacat orang lain sampai dia tidak sempat memikirkan kekurangan dirinya. Syukur alhamdulillah masih ada ibadah bersama solat Jumaat. Maka kita duduk sejenak, berpikirlah apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Firaun berkuasa, mati. Korun kaya, mati. Haman cerdas, penasehat Fir'aun mati semuanya mati dan yang akan kita bawa hanya satu amal saleh Illa illallazina amanu orang beriman wa amilus salihati dan beramal saleh betul pesan Jibril alaihi salam isma syita hiduplah sesuka hatimu fa innaka mayyit tapi ingat kau akan mati kau akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على القائر الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي رهينيا وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة